Vreau ca să vorbesc în seara aceasta despre cum anume să trăiești cu o minte, având în, în, tău mintea lui Hristos. And if you'll take a look in 1 Corinthians 2, și dacă uh, o să ne uităm la 2 Corinteni capitolul 2. Um, let's see, starting, 1 Corinteni capitolul 2. Starting in verse 9. Începând cu versetul 9. But as it is written, eye has not seen nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him but God has revealed them to us through his Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of man except, excuse me, for what man knows the things of man except the Spirit of man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. For who has known the mind of the Lord? that he may instruct him. But we have the mind of Christ. Okay. După cum este scris, lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Însă, nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Într-adevăr, cine dintre oamenii cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu prin harul său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea uh, omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucruri duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci prin el, sunt, pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de, de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. So God tells us in this passage that We can know spiritual things only by the Spirit. Dumnezeu ne spune pasajul acesta că noi putem să cunoaștem lucrurile spirituale doar cu ajutorul Duhului nostru. And he tells us that we've been given the mind of Christ. Și ni, ni, ni se spune că noi nouă ni s-a dat mintea lui Hristos. So if this is true, why don't we live like we have the mind of Christ? Dacă asta e adevărat, de ce noi nu trăim ca și când am avea gândul lui Hristos? I want us to take a little journey and kind of um, look into this question. Aș vrea ca să explorăm și să luăm o călătorie în a uh, uh, descoperi răspunsul la această întrebare. I want us to imagine that this glass of milk Aș vrea ca să imaginați că acest uh, pahar cu lapte is us when we come to Christ. Suntem noi atunci când venim la Hristos. Kevin, I might need an assistant. Here is my lovely assistant, Kevin. Aici asistentul meu, uh, Kevin. Okay. Nope. <laughs> And when we come to Christ, Când noi venim la Hristos, when we come to Christ, God not only takes our sin, washes us, gives us His life in exchange for ours. Dumnezeu nu numai că ne spală de păcate și ne dă viața lui în schimbul vieții noastre. My lovely assistant needs a little help. Uh, asistentul meu are nevoie de puțin ajutor. But he also gives us his Holy Spirit. Dar de asemenea el ne dă Duhul lui cel sfânt. The Spirit comes and indwells our life. Duhul Sfânt vine și locuiește înăuntru nostru. So he's inside of us. E, locuiește înăuntru nostru. But do you see how that chocolate is kind of at the bottom of the milk? Dar observați cum ciocolata a ajuns acolo jos la uh, în pahar. We've been given the Spirit. Ni, ni s-a dat Duhul Sfânt. We have the mind of Christ. Avem mintea lui Hristos. But this isn't really influencing this glass of milk too much, this chocolate. Dar după cum observați, nu prea influențează ciocolata acest acest pahar cu lapte. See, God tells us we need to stir up the Spirit. Biblia spune că noi trebuie să stârnim Duhul. Stir do oh. it. Do it. <laughs> When you stir up the Spirit, și când stârnești Duhul, the Spirit who's already inside of you, Duhul Sfânt care deja este înăuntrul tău, begins to influence you. Începe să te influențeze. Okay? So okay? we need to do a little something. Așa că noi trebuie să facem ceva. God's given us everything we need. Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce avem nevoie. But we have to press into what's already true about us. Dar noi trebuie ca să uh, presăm până când îl descoperim, până vedem uh, cum se manifestă în viața noastră. Okay. All right. So we, Taste and see that the Lord is good. <laughs> All right. <laughs> So we need to discipline ourselves. Așa că trebuie să ne disciplinăm. To choose to think with our new mind rather than our old nature. Să alegem să gândim cu mintea noastră uh, nouă decât cu mintea noastră veche. This scripture that we just read. Versetul care tocmai l-am citit indicates that we yes we have the spirit and the mind of Christ. Ne arată că da, noi deja avem gândul lui Hristos în noi. But we also have a natural mind. Dar avem și o minte naturală. And it works something like this. Și funcționează în felul următor. Imagine that there's this little white dog. Imaginați-vă un câine, câine așa micuț, alb. Who is the spirit of God. Care este Duhul lui Dumnezeu. And there's this little black dog. Și apoi este un uh, câine negru. Who is our natural carnal flesh care este, de fapt, uh, uh, mintea noastră carnală. If these two dogs were to fight, dacă aceste două, doi câini s-ar lupta, which one would win? care ar câștiga? We might say the spirit. Am zice Duhul. Because the spirit is God. Fiindcă Duhul e Dumnezeu. The spirit is the most powerful. Și Duhul Sfânt este cel mai puternic. But I would submit to you. Dar aș vrea ca să vă supun that the dog that'll win ideea că câinele care va câștiga is the one you feed este cel pe care tu îl hrănești. It's the one you exercise. Cel căruia îl ajut să exerseze. If you feed the flesh, dacă tu îți hrănești uh, carnea, po, uh, firea veche, with what you let into your eyes, cu ceea ce permiți să, ve- să vadă ochii tăi, with what you let into your ears, sau urechile tale, with people that you hang around with that don't know God. Cu oameni care permit să fie aproape de tine și nu-l cunosc pe Dumnezeu. You feed the flesh and the flesh grows strong tu hrănești mintea ta carnală și ea va deveni mai puternică. But if you feed the spirit, dar dacă tu hrănești duhul tău with what you put in your eyes, cu cu ceea ce te uiți cu ochii tăi, and what you let in your ears, ceea ce permiți urechile tale să audă, and with who you hang around with, și persoanele cu care petrești timpul, then the spirit grows. Atunci duhul tău va crește. So we want to take a look at tonight at how we can feed the spirit. Aș vrea ca să vă să vorbesc în seara asta cum anume să hrănești duhul tău în această direcție. Living a life in a manner that accurately reflects the thoughts and character of God comes as we concentrate on disciplining ourselves. Sure. We need to discipline ourselves. Noi trebuie să ne disciplinăm. Okay. And I'm going to throw out a few terms and we're going to explain them. Uh, și vreau ca să vă dau cât, cât, o, o, câteva cuvinte, terminologie și apoi o să le explic. When I say DMP, când eu o să zic DMP, That means definite major purpose. Asta înseamnă un scop major din that viața ta. It, that's it. That's something that we concentrate and think on a goal. Un, un fel de cel pe care îl avem, la care ne concentrăm mult. So DMP. DMP definite, definite major, major purpose. purpose. Okay. PMA P- PMA PMA <laughs> <laughs> is positive mental attitude. Uh, e atitudine mentală pozitivă. Okay. And then there's mentală. one more component to being disciplined. Și încă un, o componentă ca să fie o persoană disciplinată. And that's action. Și anume acțiune. We can't just be hearers of the word, we have to be doers of the word. Nu putem doar să ascultăm cuvântul sau să-l înțelegem, ci trebuie ca să fim uh, persoane care fac ceea ce spune cuvântul Dumnezeu. So for my math teacher who is in the crowd, Așa că pentru profesorul de matematică care e aici uh, cu echipa noastră, here is our equation. Aici este ecuația. Definite major purpose. A uh, definite major purpose, adică scop major din viața ta. Plus positive mental attitude. Plus atitudine mentală pozitivă. Plus action. Plus acțiune equals applied faith. A, egal uh, ă, credința aplicată. Living out the mind of Christ. Și anume să trăiești cu gândul lui Hristos în tine. So what is a definite major purpose? Așa că ce este o, un scop major din viața ta? It's a goal. E un scop. A dream. Un vis. A vision held in the mind's eye. O viziune pe care o ai în mintea ta. In such a way and to such an extent. Uh, care este atât de mare that it calls a whole person's self into discipline and obedience for the attainment of the goal. Care cauzează ca persoana respectivă să fac să dea totul din el ca să reușească să uh, uh, în a atinge acel cel. In Proverbs 29:18. În Proverbe 29 cu 18. It says where there is no vision. Biblia spune unde nu există viziune. The people are unrestrained oamenii uh, își fac de cap. Or in some versions it say they perish. Sau în alte, în alte versiuni spune că ei mor, ei but, pierd. But happy is he who keeps the law. Dar fericit este cel care ține legea. So what is God telling us about the importance of a definite major purpose? Așa că ce ne spune aici Dumnezeu despre uh, a avea aceste scopuri bine definite în viața ta? And how do we go about developing this? Și cum anume le dezvolți și uh, le, uh, le reușești ca să le îndeplinești? That verse means this. Acest verset înseamnă următorul lucru. People without a vision, oameni care nu au o viziune în viață, something, ceva, someone, cineva, some situation, o situație, held in the mind's eye, care, care să o ai în mintea ta, and contemplate it with pleasure. Uh, cu care să te gândești cu plăcere, will perish by giving control to someone or something else. Uh, va pieri atunci când tu dai controlul la cineva sau uh, uh, cineva. People without this vision oameni care nu au viziune become exposed, devin expuși, bare, uh, goli, naked, uh, goi, unprotected, neprotejați, going back to their carnal, sinful nature. și vor merge înapoi la păcatele lor carnale. They are uncovered, nu sunt acoperiți, living by default, trăiesc așa o viață cum, cum iese, living in a reactive state instead of a proactive uh, state. Uh, trăiesc într-o stare reactivă, nu uh, proactivă. We see this in the villages. Vedem asta în, uh, în uh, diferite Uh, sate în care am fost. In Tinca where the Roma live. În Tinca unde uh, trăiesc uh, uh, cei Roma. They grow up with abuse emotional and physical. Trăiesc cu abuzuri uh, fizice, emoționale zilnic. And and they see that in their homes. Și văd asta în în în, în casele lor. And then they experience that. Și apoi experimentează pe pielea lor. And then they grow up doing that. Și apoi ei la rândul lor intră în același uh, ciclu vicios. These children that Rachel works with Copiii cu care lucrează Rachel Ross know a certain life. Uh, știu un stil de viață. And they live that life and then they, they reproduce that Apoi life. ei trăiesc acel stil de viață pe care l-au văzut în părinților și apoi îl dau mai departe copiilor lor. Because that's their vision of what life is. Fiindcă asta e viziunea lor referitor la cum anume ar trebui să fie viața. But I believe that God wants us to see things according to his definite major purpose. Dar eu cred că Dumnezeu vrea ca noi să vedem lucrurile din perspectiva cu lentilele lui. There are two types of definite major purposes. Există două tipuri de uh, uh, scopuri majore pe care le poți avea în viață. And let's see. Brown goes with your eyes. Okay, thank okay. you. Okay. So these definite major purposes. Așa că aceste scopuri majore din viața noastră They're like an umbrella. Ooh. Just push it up. <laughs> That's all right. Okay. Uh, okay, say that again. So these definite major purposes are like an umbrella. Așa că aceste scopuri majore din viața noastră sunt ca o umbrelă. They should be the they should be the governing principles. Okay, I'll be like this. <laughs> uh, uh, <laughs> okay, I can do that okay. too. Okay. Anyway, there are these governing principles. Sunt aceste uh, principii care ne guvernează. And all of our life should be lived underneath these principles. Și toată viața noastră ar trebui să fie trăită sub aceste principii. They should be the things that bring our whole life into focus. Ar trebui să fie lucrurile care ne, ne aduc întreaga viață într-un într-o anumită direcție clară. So we have general definite major purposes. Așa că avem uh, câteva scopuri generale. These apply to everybody. Asta se aplică la toți. Matthew 28, go and make disciples of all nations. Matei 28 e un exemplu. Mergeți să faceți ucenici din toate neamurile. In Matthew where it says love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength and your neighbor tot, as yourself. Tot în Matei uh, unde spune că să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproape tău ca pe tine însuți. Those purposes should govern all of our lives. Aceste scopuri ar trebui să ne guverneze pe noi toți. In every decision that we make. În fie fiecare decizie pe care noi o facem line up those ar trebui ca să se găsească sub aceste principii majore ale Bibliei. Then there are also specific principles. Apoi sunt și niște principii specifice. And these are given to individuals or groups of people. Astea sunt date anumitor indivizi uh, sau unui grup de indivizi. When you see in Colossians and it says husbands love your wives as Christ loved the church. În Coloseni, uh, soților, iubiți-vă soțiile, Așa cum Hristos a iubit biserica. That's a specific principle for men who are Asta married. E o, un, un principiu specific pentru bărbați. Or in Luke when the angel comes to Mary. Sau în Luca când vine îngerul la Maria. And tells her that her purpose is to give birth to the savior of the world. Și îi spune că scopul vieții ei este ca să dea naștere uh, salvatorului lumii. That's a specific purpose that governed her life. Și a fost un uh, un scop specific care a guvernat viața ei. Now the second kind of definite major purposes. Acest al doilea tip de uh, scopuri majore din viața noastră. Come in three forms. Vin în trei forme. They come as commandments from God. Vin ca și porunci din partea lui Dumnezeu. They come as prophetic words. Vin ca și cuvinte profetice din partea lui. Or they come from the desires of our heart. Sau vin din dorințele inimii noastre. In Psalms 37:4. În Psalmul 37 cu 4. Uh, it says, "Dwell in the land and cultivate faithfulness." Dwell in the land and cultivate faithfulness. Uh, spune să trăiești, trăiește în țară Deli- și uh, uh, cultivă credincioșie. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Uh, Bucură-te în Domnul și El îți va da uh, dorințele inimii tale. And the literal meaning of this verse și uh, înțelesul acestui verset is, is, as we trust in God, este că atunci când noi ne încredem în Dumnezeu, as we are faithful and we dwell in His kingdom, în timp ce suntem credincioși și uh, locuim în, în împărăția Lui, that he has planted inside of us. El a plantat înăuntru nostru. Plans, dreams, purposes. Planuri, vise, scopuri that he pulls out of us. Pe care el apoi le scoate afară. But, but we can't miss the first part. Dwell dar, in the land and cultivate faithfulness. Dar nu putem ca să pierdem prima parte a versetului și anume să locuiești în țară și să fii credincios. So some of those things that God specifically wants to govern our life will come out of the desires of our heart that he's planted there. Așa că una din lucrurile pe care uh, Dumnezeu Uh, ele, de fapt, dorințele care El le pune în noi uh, vin din inima noastră care este credincioasă Lui. I want to give you one um, example of how this happens. Și vreau ca să dau un exemplu acum anume se întâmplă asta. Kevin's dad was a state, uh, state policeman. Uh, tatălui Kevin a fost un polițai. And he had a friend who was in a high speed chase, another state policeman. Și el a avut un prieten care uh, a, a, a făcut parte dintr-o uh, urmărire din asta de mașini la viteză mare. And it almost cost him his life. Și aproape că și-a pierdut viața în timp ce îl urmărea pe un, uh, uh o persoană. And he began thinking there must be something that we can do to make this safer for police officers. Și apoi uh, acest prieten al tatălui lui Kevin a spus am putea oare să facem ceva să fie mai în siguranță polițaii? And he was always the kind of man who was coming up with ideas and inventions. Și el întotdeauna era tipul de om care venea cu invenții și idei cum anume să, să facă ca viața polițailor să fie mai ușoară. Because God planted those things inside of him. Fiindcă Dumnezeu a pus în el această dorință să creeze astfel de idei. So God gave him this idea. Așa că Dumnezeu i-a dat o idee. Of how to stop high-speed chases by deflating the tires of the criminals slowly. Uh, cum anume să, să spargi roțile mașinii Uh, ca uh, să nu mai se întâmple faza asta. And he created this thing called stop stick. Și el a creat ceea ce acum se numește stop stick sau o, o, un fel de fâșie care oprește o mașină. And now they're sold all over the world. Și acum se folosește invenția lui peste tot în lume. We can turn on our TV and on the news we see them being used. Uh, ne putem uita la știri și vedem cum anume sunt folosite. And here is just a man who loves God. Și acolo era pur și simplu un om care îl iubea pe Dumnezeu. Came from a very small community in Indiana. A, a venit dintr-o comunitate din Indiana foarte mică. And God gave him an idea that impacts the world now. Și Dumnezeu i-a dat o idee care a, a, a avut un impact asupra întregii lumi. So God has things that he wants to put in you and then pull out of you. Uh, Dumnezeu are lucruri care vrea să le pună înăuntru tău, dar vrea de asemenea să le scoate din tine. Now I'm going to stop here. O să mă opresc aici. Because I want to give time to the next, next Terry, the next speaker. Așa că vreau să mă opresc acum aici, fiindcă vreau să-i dau timp următorului vorbitor. But tonight, dar diseară, we're going to talk about how an attitude of faith vom vorbi despre cum anume o atitudine de credință will break through strongholds and that we can reprogram our minds. va putea să distrugă acele uh, cetățui care s-au zidit în mintea noastră și să ne reprogramăm mintea so that we can actually walk according to the mind of Christ. Ca să putem să umblăm după mintea și avem gândul lui Hristos în noi. Instead of our carnal mind. În loc să avem gând, gânduri carnale. Because I honestly believe. Fiindcă eu chiar cred that our thoughts că gândurile noastre turn into our actions. De devin acțiunile noastre. What we say ce spunem is a reflection of what we truly believe. E o reflexie a ceea ce noi credem cu adevărat. And I can say I love God și all pot the să time. spun, îl iubesc pe Dumnezeu tot timpul. But if my actions don't look like I love God, Dar dacă acțiunile mele nu, nu demonstrează că eu chiar îl iubesc pe Dumnezeu, then my words are meaningless. atunci că cuvintele mele nu au niciun sens. So we're going to talk about that later on tonight. Așa că mai încolo, în seara asta, vom vorbi despre asta So I hope you all will come back. și sper că cât mai mulți de voi veți veni. Thanks. Thank you. Thank you, Sean.